انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اینجا خراسان است دا خراسان بس خراساندن است شنونده های رادیو صدای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید حال توجه شما را جلب می داریم به داشته های امروزی وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان صبح را براي الله بشب رساني وحمد زان الله است هيج معبودي بجز الله كي يقطع و شريكي ندارد وجود ندارد پادشاہی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آن چی در این شب است و خیر آن چی بعد از آن است را از تو می طلبم و الشر آن چی که در این شب و ما بعد آن وجود دارد به تو پناه می برم الهی من از تنبلی و بدیهای پیری به تو پنامی بر بار الها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر به تو پنامی بر رادیو صدای خلافت رادیو صدای سنگر 90 FM لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز و مؤمن رادیو صدای خلافت خسته نباشید شما را به بخش خبری خوش آمدید میگویم امید است که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشحالی سپری کنید امروز دوشنبه 22 رمضان سال 1437 هجری قمری توجه شما را جلب می با آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر صلیل حمله وسیع نیروهای دشمن در کوت به عقب رانده شد صلیل الصوارم ده عسکر اردنی در یک حمله استشهادی کشته شدند صلیل چندین واسطه نظامی کردها در منبی جذبین رفته است صلیل هلاکت 11 اسکری سوری در ولایت حمص و آمار کار پلیس دولت اسلامی در یک سال گذشته در عراق صليل الصوارم نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وحسين مصاب و این هم مشروعی خبرها خبرها میگوید که حوالی صبح امروز یک بار دیگر نیروهای اردوی مرتد ملیشه های اربکی و پلیس ملی که تعدادشان به هزارها می رسیدند تحت حمایت حملات هوایی تیاره های جت بی پیلوت و چرخبالها دست به حمله وسیعی بر خطوط خلافت اسلامی در ساحه کوت زدند. درگیری در چند محور بین مجاهدین خلافت و نیروهای دشمن شروع شد به فضل الهی پیش از آن که دشمن یک قدم پیشروی داشته باشد پنج ماین جاسازی شده در پنج نقاط مختلف تانک های مرتدین را آماج قرار داد مجاهدین از محل میگویند که در این انفجارها تعداد پنج تانک دشمن و وسایط دیگر تخریب گردیده و دهها اسکر به هلاکت رسیدند انفجار این ماین ها و مقاومت مجاهدین سبب شد تا دشمن یک بار دیگر مجبور به عقب نشینی شوند در مورد جزئیات بیشتر رادیو صدای خلافت لحظات قبل مصاحبه تلفنی را با قماندان سعد امارتی انجام داده که بعد از اخبار پخش می شود حال توجه شما را به گزارش ابو مسلم خراسانی در این باره جلب می دارم جزئیات بیشتر را از ابو مسلم خراسانی می شنویم. جنگ از تاریخ 18 رمضان المبارک بدین سو هنوز هم در ساحه کود ادامه دارد به تاریخ ذکر شده مجاهدین خلافت اسلامی به شش پسته مرتدین افغانستان مسلط شدند که تا به حال تقریبا صد تن از مرتدین به هلاکت رسیده است امروز تاریخ 22 رمضان المبارک باز یک بار دیگر مرتدین افغانستان که با تجهیزات فراوان و از هر گوشه افغانستان اردوی مرتد، سپیشل فورس اربکی ها و پلیس مرتد را جمع کرده اند که فقط تنها پلیس ترافیک در این جنگ اشتراک ندارد و بالای مجاهدین در همین ساحه حمله کردند اما باز هم به تلفات مرگبار روبرو شدند ناگفته نماند که مجاهدین خلافت اسلامی در خواب غفلت نیستند در هر جا برای مرتدین در کمین نشسته اند که در حمله امروز مرتدین چهار تانگ امبیشان از بین رفته و ده تن ایشان به جهنم فرستاده شد و هنوز هم ادامه دارد گفته می شود که مرتدین دیگر تاب و تحمل جنگ را با شیران خلافت ندارند حال به جنگ تبلیغاتی پرداخته اند می گویند مردم عوام را کشته اند و خانه هایشان را به آتش کشیده اند شنویم که آیا این مردم طرف بودند یا خیر در این باره از خود رسانه های کفری شنویم ده هم و لمړی د داعش ځپلو په موخه مردم همین محل بودند که نخست بر علیه داعش سلاح برداشتند و مردم محل از طریق همین رسانه ها اعلان کرده بودند که ما با حکومت مرتد افغانستان شانه به شانه در مقابل خلافت می جنگیم توجه نمایید به سخنان این مرتدین دو حکومت راغله حکومت برته پشا حکومت آمده بود گریخت حال دو روز میشه که اجساد ملیشه های ما در میدان جنگ باقی مانده است دو ورځې اوس همدا سیده مرګ وکړه زمونږ مړي اوس هم پراته د مړو دراځي کولم څوک نشته ته چې کنده کملته پروتې قماندان صاحب تمل ته وجود لري ته تخکت را شما کندک آنجا هستید قماندان صاحب تو هم وجود داری اما طرف پایین فرار میکنی ولسوال صاحب تو پنج ساعت قبل فرار میکنی محلی ها چی کنند خب، همراه محلی ها خو 20 مرمی است بله خلافت اسلامی به تمام مرتدین باز هم اختار می دهد که از کفر خود دست بردار شوند وگرنه حال ایشان به مانند همین مرتدین خواهد بود و مؤمنان از ملامتی هیچ کس ترس ندارد لحظات خبری صدای خلافت ادامه خبرها گزارشها از اردن میرساند که یک حمله کننده استشادی بر یک پایگاه نیروهای آمریکایی اردنی در داخل شهر اردن حمله کرده است. یک منبع به خبرگزاری اما گفته است که این حمله از سوی دولت اسلامی را اندازی شده است. این حمله چند روز قبل در مرکز اردن صورت گرفته و در آن ده نظامی دشمن کشته شدند که پنج تن از آنان فرماندهان استخباراتی اردن بودند. خبرها از لیبیا میرساند که در جریان درگیری ها در غرب شهر بینغازی دو تانک نیروهای دشمن تخریب گردیده و چندین اسکر دیگر به حلاکت رسیدند. تازه ترین ها از شهر منبیج می رساند که یک ارادتان که بی ام پی و چندین واسطه نظامی نیروهای کردی در منطقه ضعیفه واقعی در شمال منبیج از بین رفته است این وسایت زمانی از بین رفته است که نیروها میخواستند به سوی منطقه مذکور پیشروی کنند اما به مقاومت سخت نیروهای دولت اسلامی روبرو گردیده مجبور به عقب نشینی شدند رسانه ها گزارشی را مبنی بر ورود کردهای ملحد بر این شهر منتشر کردند که هیچ گونه حقیقت نداشته و نیروهای کردی هر روز در مناطق مختلف این شهر تلفات می بینند. خبرگزاری اماق گزارش داده است که جنگنده های هوایی آمریکا چندین بار منطقه دوش در شمال غرب موصل را بمباران کرده است. در سر این بمباردمان ها 25 فرد ملکی شهید و 48 تن دیگرشان جراحت برداشتند. نیروهای دولت اسلامی بر موازی ارتش سوریه در جنوب شهر قریتین در شرق ولایت حمص حمله کردند در اثر چندین ساعت درگیری با اساکر سوریه 11 تن از این اساکر کشته و دو تانکشان به طور کل تخریب گردیده است یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمع نیروهای عراقی را در روستای دبیس در شمال صلاح الدین هدف قرار داد گزارش ها که از آن است که پلیس اداره حسبه دولت اسلامی در یک سال گذشته فعالیت های چشمگیری داشته است این اداره از رمضان سال گذشته تا رمضان فعلی به بیش از 118 هزار پرونده مردم در عراق رسیدگی نموده است علاوه بر این پلیس اداره حسبه فعالیت های دیگری هم دارد از جمله بیش از 2500 درس و خطبه ایراد کرده و با هر گونه دخانیات و مواد نشاور مبارزه جدی نموده است در مدت یک سال 9850 قوطی سیگریت 7669 آله نوازندگی موسیقی و 1364 قطعه مواد مست کننده کشف و ضبط گردیده است پلیس حسبه در دولت اسلامی در مقایسه با پلیس کشورهای بنام نام اسلامی فعالیت‌های واقعی و چشمگیری را داشته و احکام اسلام را 100 درصد تطبیق می نماید. همچنین پلیس دولت اسلامی تمام احکام اسلام را بدون هیچ گونه تبعیض بر مردم و مسئولین تطبیق نموده و روز به روز دامنه فعالیتش گسترش می آود. گزارش آکی است که به خاطر عدم تبعیض بین مردم و مسئولین و تسریع عمل در بررسی مردم تحت سلطه خلافت اسلامی از نحوه اجرای احکام و رسیدگی به پرونده ها راضیند و افراد پلیس حسبه محبوبیت خاصی بین مسلمانان دارند شنوندگان عزیز این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجهتان جهانی سپاس لحظات خبری صدای خلافت محترم قماندان صاحب میشه بگین که نتایج جنگ چند روزه چی بوده و فعلا وضعیت در کوت چی گونه است الحمدلله که پس از که خلافت اسلامی در کوت عملیات را آغاز کرد همان ساحاتی که چند قبل به دست دشمن افتیده بود دوباره به دست مجاهدین افتید و آن مناطقی که یک سال قبل دشمن تسخیر کرده بود نیز همگی تصفیه شده الحمدلله مجاهدین خلافت به تمام حملات دشمن که تحت هر نام و هر دبدبه آمده بود چنان ضربات سنگینی را وارد کردند که به زودی بخشی بخش ای ما ویدیوی جنگ را نیز به نشر خواهد رساند و چشمدید ما این است که هر روز قوه می آید و مجاهدین به مقابله می پردازند و به دشمن ضربات وارد می نمایند امروز نیز جنگ ادامه داشت و تا کنون تعداد پنج یا شش ماین جاسازی شده انفجار کرده است همکنون نیز مجاهدین در مواضع خود علیه دشمنان مستقرند و نیروهای مرتد تا کنون هیچ گونه پیشروی نداشتند جزات بیشتر را بعدا ارائه خواهم کرد و قابل یادآوری است که انشاءالله امروز دشمن در این ساحه باقی نخواهد ماند نور د جزئیات هم سره شریک چې ان الله دښمن په تیښته دی ان الله دښمن نن نشي پاتې کېدلی ان شاء الله قماندان صاحب میشه بگوین که روحیه مجاهدین در کد چگونه است؟ الحمدلله روحیه و مرال مجاهدین بسیار عالی است و همین روحیه ایمان است که در مقابل حملات دشمن مقاومت می نماید و البته از وضعیت دشمن هم می توان عالی بودن روحیه مجاهدین را درک کرد زیرا با وجود اینکه دشمنان این گونه تجهیزات کافی دارند نتوانستند تا کنون پیشروی کنند به مسلمانان که در زیر چتر خلافت زندگی میکنند چی پیام دارین؟ مسلمانان تو الحمدلله خلافت پیام من به مسلمانانی که در زیر چتر خلافت اسلامی زندگی میکنند این است تا هنگامی که مجاهدین اینجا وجود دارند انشالله چهره منحوس دشمنان را شما نخواهید دید به مسلمانان میخواهم برسانم که در خانه و منازل خود بشینند و به زندگی عادی خود ادامه دهند و بعد دسیسه های کفار و مرتدین گوش ندهند که میگویند که از این طرف و آن طرف آمدیم ما فقط همگی را به یک نام کفار و مرتدین میشناسیم به عنوان سوال اخیر فعلا وضعیت جنگ در کود گونه و دشمن در چی حالت است؟ خبر انشاءالله دیما خبر در اخیر میخواهم بگویم با وجود اینکه نیروهای دشمن از توپخانه و حملات هوایی به طور مستمر کار میگیرند باز هم مجاهدین در مواضع خود مستقرند و دشمن تا کنون هیچ گونه پیشروی نکرده است بلکه بالعکس تمام نیروی که آمده بود در حال فرارند و فقط به جنگ تبلیغاتی پرداخته میخواهند که مورال شکسته خود را بلند نمایند اسلام مطابق دوی و صرف خپل مړو اوچتولو یوه بهانه غواړي چې خپل مړي اوچت کړي او دوی نور دلاکي نه فیس پکې کړي انشاءالله طوبى لهما لبى يهوى حق الحق تبني صبحي صرنا نرتي بغي المعيا ای کفار مرتدین آیا شما گمان میبرید که ما از بین میرویم و شما پیروز میشوید نخیر هرگز چنین نخواهد شد چرا که شما به باداران کافرتان خضو نموده اید ولی ما به الله یکتا خضو نموده اید شما به اسباب دنیوی توکل نموده اید مگر ما به الله توکل نموده اید، شما به کسرتتان می نازید مگر ما به ایمان و اسلام و غیرت خود می نازید شما را چرس و پودر و نسوار و سگرت دیوانه کرده ولی ما را ذکر و اطاعت و عبادت در راه الله وادار به جنگ در مقابل شما کرده شما به خاطر نفقه فامیلتان کفر را پذیرفته و خود را روانه جهنم میکنید ولی ما به خاطر سربلندی اسلام گرسنگی و سختی ها را تحمل کرده و از الله بهشت را می شما را ننگ افغانی به کفر کشانیده است مگر ما را غیرت اسلامی به کوه بلند کرده است بله شما را رسانه های غربی فریب داده و به کفر فحشا و منکرات کشانیده است ولی ما را قرآن و سنت هوشیار ساخته تا از دین اسلام و مسلمانان دفاع کنیم و سربلند به زندگی خود ادامه بدهیم بله دو را وجود دارد جنت یا جهنم انتخاب با شماست لما لباه يهوى حق اللقيا تبني صرحا يردي بغيا أعيا طوبى لما يهوى حق اللقيا تبني صرحا يردي بغيا أعيا طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة گلهای گلهای خراسان خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیوی باشه که با که دخترها که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی بر من بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ دعای نم خوردن، دعای از خو دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای پایان و آوازهای حیبتناک سراهای سقیله به فکر و روحیه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است اینجا بمباری میشه یا جنگ میشه یا صدای تفنگ و صدای بم چیزا را مشنوی نمیترسی؟ نه الحمدلله همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم میکنند الله دلگفته های اطفال خراسان دشنبه ها از رادیو صدای خلافت أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله إن كتاب قرآن نازل کرد به حق به درستی کسانی که بر این کتاب اختلاف میکنند هر آنه به گمراهی دور گرفتار شدهاند المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الداياجي وباء بخزيه الكفر المذال بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت به برنامه گلهای خراسان خوش آمدید باز هم در برنامه امروزی گلهای تازه را با خود داریم از ایشان در مورد اسلام و مسائل دیگر سوالاتی را با ایشان مطرح می امید است که تا آخری برنامه با ما باشید و از داشته های امروزی مستفید شوید مهمان های ما هر یک ابراهیم تلحه و سلمان بیادر با ماستند نخست به طرف ابراهیم می رویم السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ابراهیم خوب استی؟ آرام هستی الحمدلله ابراهیم قراره که معلومات داری در برنامه های گذشته ما روی مسائل اسلام مسائل شرک توحید بحث کرده بودیم حال میخواهیم برای ما در مورد اسلام کمی وضاحت بدید چون که شما الحمدلله این یعنی اطفال خراسان هستین اطفال مجاهدین خلافت در سرزمین خراسان هستین باید شما چیزهای زیادی را یاد داشته باشین لطفا برای ما در مورد اسلام معلومات بیشتری را کن بسم الله الرحمن الرحیم دین یعنی تسلیم شدن بر الله متعال که او را یک یکتایی بفرستیم و از امرش پیروی کنیم و از شرک بیزاری جیم آن سه درجه دارد درجه اول اسلام و دویم ایمان و سوم احسان است که هر درجه از خودش ارکان دارد درجه اول اسلام است که پنج رکن دارد و دلیل آن از سنت متحار حدیث ابن عمر رضی الله عنه اسلام بر پنج چیز بنیانگذار شده است یکمش کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و نمش نماز و سیامش زکات و چهارمش روزه ماه مبارک رمضان پنجمش حج بیت الله حرام ماشاءالله ابراهیم بیادر مسائل و خوبی بیان کردی میشه بگویی که برای هر کدامی از اینها از قرآن و حدیث حجتی وجود دارد؟ البته دارد که از کتاب الله حجت دارد اسلام و حجت ان الدين عند الله الاسلام امر دين در نزد الله اسلام است و دیگر حجت است و من یبتغی الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين و هر کسی که غیر از اسلام دیگر دین را بجوید پذیرفته نمیشه و در آخرت از زیانکاران است اشهد ان لا اله الا الله و حجت شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله گواهی میدهد که نصف و بر هر جز اون نصف و نیز گواهی میدهد که او عادل و فرشتگان و اهل علم نیز گواهی میدهند که هیچ عمودی بر هر جز اون نصف و او عزیز و حکیم است لا إله إلا الله لا إله الناس معبود برحق إلا الله مقر الله لا إله إلا الله برضو تقسيم شباد لا إله النفي إلا الله إثبات لا إله النفي يعني إنكار کردن از تذكي غرز از الله عبادت می شباد إلا الله إثبات حرنا نوع عبادت حق الله است حجت و قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين باید آورد و اختراع که ابراهیم خود وقامش قومش گفت ای بود پرستان من از معبودان شما سخ بیزار هستم جز اون اللهی که مرا آفریده است و البته هدایت خواهد کرد نمی پرستم و این الله پرستی و توحید را در تمام ذریات آن کلمه باقی گردانید تا هر فرزندانش بر الله یکتا رجوع کنند و نیز الله متعال فرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بگو ای إيه اهل کتاب بیاید و کلمه که بین ما سرسخانی که بین ما و بین شما یکسان است باز ایستیم و از جز الله را نپرستیم و با او شریک نیاوریم و بعض ما بعضی را معبود نگیرد به از الله اگر که گردان شدن به شاهد باشد که ما از بردان هستیم آه، محمد رسول الله بهجته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم برستك محمد صلى الله عليه وسلم از میان خودتون برای شما آمده است که هر رنج که شما میبرید برای او گران میآید و سخریص است برای مؤمنین شدن شما برای مؤمنان رؤوف الرحیم مهربان است ماشاءالله در مورد رکن اول اسلام دلایلی را از قرآن ذکر کرد ابراهیم بیادر حال از ایشان پرسان میکنیم در مورد ارکان باقی مانده اسلام نیست دلایلی را از قرآن و سنت برای ما بیاره دلیل نماز و زکات و ما امروا الا لعبد الله مخلصین له الدين حنفاء و الصلاه الزکات و ذلك دین القیمه و امر نشدن بندگان مگر اینکه الله را عبادت کنند خالصانه برای او دین و پاک دینان هستند و نماز را میخوانند و زکات را میپردازند و میدهند و این دین استوار است روزه و حجت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ای مؤمنان برای شما مورن روزه فرض گردانیده شده است همچنان که پیش از شما بودن به آنها فرض شده بود تا اینکه تقوا پیشه کنید حجب حجته ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنی عن العالمین والله بر مردم حج خانه کعبه فرض گردانده شده است هر کسی که من استطاعت داشته باشد و اونجا رفته حج کند و کسی که این کار کند گوید که من نمیکنم الله از این مردمان به نیاز است ماشاءالله جزاک الله خیرا بیادر محترم ابراهیم مسائل اسلام به خوبی تشریح کرده چند سال است ابراهیم 也是的。 ماشاءالله طفل 11 ساله به مسائل اسلام و دین مبین اسلام به خوبی آگاهی داره در حالی که اطفالی که در بیرون از سرزمین خلافت زندگی میکنن مسائل عادی را نمیدانن حتی پیغمبر خود را به درستی نمیشناسن ولی طفلایی که در خراسان در سرزمین خلافت هستند به درستی از اسلام و از مسائل دیگه آگاهی دارن این به برکت همین یعنی خلافت است که نصیب مسلمان ها شده و امید است که از این نور خلافت تمام مسلمان ها مستفید شوه و اطفالشان به فکر و انگیزه جهادی تربیه شوه به هر صورت تشکر ابراهیم بیادر از اینکه وقتتان با ما گذاشتین حال میریم سراغ بیادر محترم ما تلحه تلحه السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله خوب استی صحت خوب است الحمدلله پیشتر در شروع برنامه بر ما آیتی از کلام الله تلاوت کردی حال کدام تحفه و کدام گفتنی برای شنوندگان اگر داشته باشی البته بسم الله الرحمن الرحیم اگر از تو پرسیده شود که پروردگارت کیست بگو پروردگارم ذاتی است که با های فراوانش مرا و تمام جهانیان را آفریده است او یگانه معبود من است جز او کسی و چیز معبودی ندارم حجات أعوذ بالله من الشيطان الرجیم الحمد لله رب العالمین حمد سپس الله که تربیت کننده تمام عالميان است اگر از تو پرسده شود که پروردگارت را چگونه شناختی بگو با آیت و مخلوقاتش شب و روز خورشید ماه آسمان و زمین آنچه که در مابین آسمان های و زمین است پروردگارم را شناختم حجت لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس حرعون oyna afariinishi هاي hoy بزكتار buzugtar as ofariinishi ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وأدنشان هاي قدري أوشاب روز خورشید ما است خورشید ما را سجده نکنین بلکه الله آنها را است الله رسجدكنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ала лаҳу лхалқу валамру табарака аллоҳу робу лаламин ҳамона парвардигори шумо аллоҳ аст ки осмонҳои вазминро дар шаш рӯз офарид сипас ба арз чуноне ки худ медонад қарор гирифт шабро ба рӯзро ва шаб мебӯшонад хурсед маҳ ва ситораганро офарид ки ромӯшуда фармони ӯянд бидонед ки халқу амру сарфо аз они ӯст бо баракат аст ки аллоҳ парвардигори ҷаҳониён аст يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ای مردم پروردگارتان را که شما و پیشتان را آفر است بپرستید تا پرهزگار شوید آنکه زمین را همچون زیرا اندازه و آسمان را همچون سرپناه شما کرد و از آسمان آبی فرو فرستاد آنگاه بدن انواع میوه ها برای روز شما برآورد پس آگاهانه برای او همتون نیاورید ماشاءالله بسیار عالی بود آیات و ترجمهش با بسیار فصاحت و بلاغت بسیار عالی خواند بر صورت جزاک الله خیرا تلحه بیادر از که تحفه بسیار عالی را به شنوندگان عزیز تقدیم کردی تلحه بیادر در نخست برنامه خودت آیاتی را تلاوت کرده میگه هر آینه کسانی که به آیتهای ما اختلاف کردند به گمراهی دور گرفتار شده اند مراد از گمراهی دور چی است میجه؟ کفر است دلیل در باره میشه بیاری؟ البته کسانی که آیه قرآن را اخلاف میکنند به کفر داخل میشوند کفری که از ملت ابراهیم خارج بکند هف خیل می شود یکمش تکذیب کردن الله و رسول حجات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوى للكافرین کیستم گورتر از کسی که با الله و رسولش می بندد و به حق آورده میشود دروغ میگوید و آینش در جهنم جگاه برای کافران نوع دویمش نفس دفتني حق تكبر غرور دون استني معرفتي أون حجت وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين واخذ گفته شد براي ملائكة آدم عليه السلام را سجده کنند ملائكة ها سجده کردند مگر شیطان سجده نکرد پس شیطان از کافران شد نوعي سيوماش شك شبهيد لقي قمان وجاب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا داخل شد به باغش آنه که با جان خود ستم کرده بود گفت گمان کنم که باغم نابود شود و گمان کنم که قیامت برپا شود و اگر برپا شد و در نزد پروردگارم از, ای ب... از او بهترش را خواهم یافت او هم نشینه با او صحبت میکرد گفت آیا تو به الله کفر میورزی اون تو را از خاک سپر از نطفه آفریده است یک آدمی کامله جور کرد لیکن او رب من است من با او کسی را شریک نمیآورم ماشاءالله جزاک الله خیرا طلحه بیادر انواع کفر که از ملت ابراهیم خارج میکنه خودت هفت دانه گفته و سه تیشه با آیات الهی تشریح هم کردی تشکر از اینکه مسائل خوبی را بیان کردی الله برات جزای خیر بوده در آینده هم به امید همین گونه تافه های جالبت هستیم جزاکم الله خیرا حال میریم سراغ بیادر دیگه ما سلمان در استودیو حاضر است السلام علیکم و علیکم السلام سلمان خوب استی آرام استی الحمدلله پیشتر تمشینی شنیدی تلحه بیادر انواع کفری را که از میرت ابراهیم خارج میکنه هفت دونه اشاره کرد و سی تایش تشریح کرد چارش باقی ماند میشه ای چارش خودت با آیات الهی و با حدیث تشریح کنی انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم کفر داخل بشد کفری که از ملت ابراهیم خارج میکند هفت خن میشد نوی کفر رویگردانی حجاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا عما أنزلوا معرضون ماردون و کسانی شدن از آن چیزی که ترسانده شد روی گرداندن پنجمش كفر نفاق حجت ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون آنان چنان بودند که ایمان آوردن و سپس کافر شدن و در دلایشان مهر زده شد پس آنان درک نمیکنند ششومش کفر سحر حجت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وسليمان كفر نبارزد ولكن شيطان كفر بارزد بس شيطان تعلم ميتات بر مردم سحر را هفتماش كفر على الولاء والبراء حجات ومن يتولهم منكم فإنه منهم وكسيك کسی انهار دوس ميقرات بس هو دوست است ماشاءالله سلمان بیادر جزاک الله خیرا از اینکه چهار نوی کفر که از ملت ابراهیم خارج میکنه به خوبی تشریح کردی با آیات الهی و معانیش هم گفتی جهان سپاس از خودت جزاک الله خیرن. و یکا خب شنوندگان محترم شما صحبت های اطفال نازنین و گل های خراسان شنیدین به امید که از های اطفال نازنین مستفید شده باشین واقعا مسائل بسیار مهمی را ارائه کرد مسائلی که برای هر مسلمان برای هر مؤمن ضروری و لازمی است هر مسلمان باید به این مسائل به خوبی پی ببره خاصتا اطفال خود با می انگیزه با می فکر با می طریقه تربیت کنن خب جهان سپاس از شما هم که تا این دم با ما بودید با های... سلمان بیادر ما هم به آخر برنامه رسیدیم ناگذیر از شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر که باز هم با گلهای تازه در خدمت شما قرار میگیریم همیتون را به الله واحد و لا شریک میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته يضاعفها لك المولى ويربي وتستل الضغائن والكلال ذا عضو بالنواجذ واغنامها فتحت ظلالها تسمو الفعال يضاعفها لك المولى ويربي وتستل الضغائن والكلال فعضوا بالنواجذ واغنامها فتحت ظلالها تسمو الفعال ذا عضوا بالنواجذ واغنامها فتحت ظلالها تسمو الفعال فتحت ظلالها تسمو الفعال شنونده های رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشرات رادیو صدای خلافت روی همین موج به زبان پشتو ادامه یابد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته